Počinjemo znači sa najopširnijim, sa najopširnijim i možemo slobodno kazati najbitnijim poglavljem praktičnog islama, a to je namaz. As-salah u arapskom jeziku znači dua, dova. Namaz znači dova. ako kaže uzvišenje Allah te barake otala, Hud min awalihim sadaqatan tutahhirhum biha tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Uzmi iz imetaka njihovih zekat kojim ćeš ih očistiti wa salli alaihim. I činim namaz. Znači čini im dovu. Salli alaihim, čini Pa je to u jezičkom značenju lingvističko značenje sala znači dova. Znači dova. I to je mišljenje većine fakiha i stručnjaka arapskog jezika. Prvo što je autor spomenuo u ovoj, ovom poglavlju jeste hadis kome kaže a ne bi Amreni Šeibani osmuhu Sad ibn Ijas kale حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني od Ebu Amra Šejbanija koji se zove Sad ibn Ijas se prenosi da je rekao pričao mi je vlasnik ove kuće pa je pokazao svojom rukom na kuću Abdullah ibn Mesauda kaže pitao sam jeli, Abdullah ibn kaže, pitao sam poslanika, sallallahu alaihi wasallam koje je dijelo najdraže Allahu, pa je rekao namaz u njegovo vrijeme. Potom sam ga upitao, a koje je nakon toga? Pa je rekao dobročinstvo prema roditeljima. Pa je ponovo upitao Abdullah, a koje je nakon toga Allahu poslaniče kaže borba na Allahovom putu. Potom kaže Abdullah ibn Mesud, tako mi je pričao poslanik sallallahu alaihi vseleme, a da sam tražio i dalje i ispitivao, on bi mi odgovarao. Ebu Amr Šejbani, on je doživio vrijeme poslanika sallallahu alaihi ali je primio islam nakon njegove smrti. I takvi se ljudi zovu u hadijskoj nauci muhabrami. El muhabram je čovjek koji je dočekao znači dva vremena ili dva perioda, period džahilijeta i nakon toga primio islam. Muslim spominje, ma muslim spominje nekoliko takvih osoba, oko dvadesetak njih, a ima i drugi kao El Ahmed ibn Kajs, kao Ebu Muslim El Haulani i drugi. Umro je 95. ili 98. ili 101. hiđarske godine, shodno razilaženju među istoričarima. Abdullah ibn Mas'ud, časni ashab, Ebu Abdurrahman El Hudali, Ebu Abdurrahman El Huzeli, jedan od prvih koji su primili islam, učestvovao u bitci na Bedru i u drugim bitkama, on je taj koji je ubio Ebu Džehla na Bedru ili ga je dokrajčio. Učinio je dvije hijđre i kanjao je prema dvije kible, radijallahu ta'ala anhu. Bileži imam Tabarani da je Abdullah ibn Mesaud rekao, bio sam jedan od šesterice nije bilo sedmog muslimana na zemlji osim nas. Ja sam bio šesti musliman i nije bilo sedmog. Poslanik sallallahu sallam je obradao Abdullah ibn Mesuda džennetom. U hadisu koga bileži Ebu Omar ibn Dar u svome dijelu ali spomenuo je hadis koji ima dobar lanac prenoslaca u kome je Ibn Mesud obradovan džennetom. I on je jedan od onih koji su naučili Kur'an na pamet za vrijeme poslanika, za vrijeme života poslanika sallallahu alaihi i njega je Allahov poslanik preporučio uz još trojicu da se od njih uzima Kur'an. Pa je prvi bio Abdullah ili Ibn Mesaud, drugi je bio Salim Meula Ebi Huzeife, Ubej Ibn i Muaz. Allahu ta'ala međma'in. Bio je izrazito niskog rasta. Kaže se da bi čovjek koji je malo viši kada bi sjedio da bi bio koliko i on kada stoji. Bio jako mršav i bio niskog rasta, radi Allahu ta'ala anhu. No međutim, bio je prepun znanja. Kaže, nema nijednog ajeta u i knjizi, da ne znam gdje je objavljen i povodom koga je objavljen. I da znam da ima iko da je učeniji od mene, ja bih otišao da se poučim kod njega. A to niko nije osuđivao Abdullah ibn Sa'udu. Prenosi od poslanika sallallahu alaihi selleme 848 hadisa, 64 bilježe Buharija i Muslim, 21 Buharija koje ne bilježi Muslim i 35 Muslim koje ne bilježi Buharija. I on je jedan od onih devet koji najviše prenose hadise koje smo spominjali. Znači Ebu Hureyre, Aisha Enes, Ibn Abbas, Ibn Omar, Džabir, Ebu Sejid al-Hudri, Ibn Sa'ud. On je znači prezadnji iza za njega dolazi Abdullah ibn Amr, ibn As, i on je prenio najviš, najmanje hadisa od ove deveterice. Bileži vam Buharija u svome sahihu da je Ebu Musa Lešari, Abdullah rekao, kada sam došao iz Jemena u Medinu, mislio sam da je Abdullah ibn Saud od Bejta. Koliko je ulazio kod poslanika, sa izlazio, mislio sam, kaže, da je on od Ehlul Bejta. I navodi se kod imama muslima u predaji da mu je poslanik sa dozvolio da uđe u kuću bez izuna kad nađe podignut hijab. Kad dođeš i zastor koji je bio na vratima, ako je podignut, ulazi bez pitanja. Nemoj tražiti izvore nego ulazi znači kao u svoju kuću. To je posebna znači odlika Abdullahu ibn Sa'udu radijallahu ta'ala anhu. Kaže Ebu Darda, nije Abdullah ibn Sa'ud ostavio nakon sebe sličnog sebi. Nije nakon sebe ostavio sličnog sebi. Umro je i ukopan je u Beqiji, a neki kažu da je u Kufi. 32., 33., 36. shodno razilaženju hidžetske godine, kada je imao 60 i nešto godina, dženazu mu je klanjao njegov brat, kojim ga je pobratio poslanik sallallahu alaihi A ko je njegov brat, to ćemo ostaviti vama da ispitivate i da tražite. Koristi iz hadisa su brojne. Kazao je, haddetheni sahibu hadihi Pa je pokazao, pričao mi je vlasnik ove kuće, pa je pokazao svojom rukom na kuću Abdullaha ibn Mesauda. Ponekad pokazivanje prstom može zamijeniti riječ. I to je dozvoljeno u šerijetu ako znaš da će ljudi razumjeti ono što kažeš. Da će ljudi shvatiti ono što kažeš na ispravan način. Pa su hadijski stručnjaci kada bi neko upitao nekog od njih kakav je taj taj ravija, on pokaže svojom rukom na stubu džamiji. To što je pokazao na stubu džamiji, to je vjera braća. Znači da je taj ravija pronosio, da je taj pouzdan i sve hadise koji dođu njegovim putem možemo prihvatati. Ako su i drugi pouzdani kao on ili tu negdje. Pa je bilo znači dozvoljeno da se pokazuje lukom. Imali su u tome da im se Allah smiluje različite metode. Jedan od njih kad bi upitan bio za raviju kaže to je šeitan. Šta vi zaključujete iz toga? To je šeitan. Da se hadisi ne smije od njega kako će ljudi oko šeitana hadisa? A kod nje to značilo, braćo, da je šeitan čovjek koji je povjedljiv, da ne može biti povjedljiviji. Učen ko šeitan. Ima ko učenio šeitana od ljudi. Učen poznaje, kaže to je šeitan za hadis. Inaki naši su profesori govorili, za Ibn Abi Hatima Razija, kažu to je šeitan. Čekaj, kako ćeš reći, živi bio za Ibn Hatima Razija da je šeitan? To nije, braćo, to je pohvala. To je pohvala. Kad kažete za čovjeka lav, uporedio sa životinjom i to sa divljači. Sa zvijerkom ga uporedio. Ali to nije, to nije pogada, tako, to je pohvala. Arapi kad hoće da pohvale, oni kažu ko konj. Kad dođete kod doktora, kad te pregleda, udarite po leđima dva puta, kaže ti si ko konj. To je ko kad mi kažemo ti si ko, šta? Lav. Jeste, samo što oni imaju drugi način poređenja, koji možda ne odgovara za sva podneblja. U svakom slučaju, jednog, od njih kad su pitali kakav je taj, taj, kaže zmija. Šta je zmija? Kaže zmija kada je u dolini. Toj dolini niko ne smije prići. Kako zmija čuva dolinu ili mjesto jedno, tako i on čuva hadise poslanika sallallahu alaihi sallam. slobodno hadisi ne se. Pa je toga bilo znači neophodno poznavati termine islamskih učenjaka da bi čovjek mogao razumjeti šta su govorili i šta su Ponekad će pokazivanje rukom biti jače nego sama riječ. Biće upečatljivije nego da kažeš. Da kažeš, na primjer, to mi je pričao Mohamed, a on sjedi pored mene. Kažem, to mi je pričao Mohamed. I da kažem, to mi je pričao ovaj ovdje. I pokažem rukom na njega. To je upečatljivije nego da spomenem njegovo ime. Pa zato znači ovako prenosim, kaže, pričao mi je vlasnik ove kuće. Hoće potvrditi, sigurno mi je to pričao i znam o kome govorim i šta pričam. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno tražiti ono što je bolje i ono što je vrijednije. Jer dužnost je robu da uzima ono što je bolje, pa ono što je bolje. Jer čovjek ne može za svoga života uzeti sve najbolje. To je nemoguće. Ali treba biti razuman i fatih pa da uzima ono što je bolje, a da ostavi dobro. Jer kad dođeš da biraš između dobrog i lošeg, onda uzimaš šta? Bolje dobro. A kada biraš između dva zla, onda uzimaš manje zlo. Jer je manje zlo s jedne strane opet dobro, jer nisi uzeo ono veće zlo. Kad kažemo djelo, koje je djelo najbolje, to može se odnositi znači na dijela ruku, udova i djela srca. Jer i srce ima svoje djela, li tako? Zar ne kaže poslanik sallallahu Dijela innemel e'amalu bin Djela su prema nijetima, a nijet je djelo čega? Djelo srca. Jeste, pa ovdje kad kažemo djela obuhata, djela srca i djela i djela Uh, udova. U hadisu Ebu da se prenosi da je pitan o namazu, da je poslanik sa pitan koje je dijelo najbolje, pa je rekao imanun billah. Iman, vjerovanje u Allaha Đelešanu. Potom koje kaže, džihad na Allahovom putu, kaže, potom koje kaže, hađ mebrur. Pa je došla, znači, pošao je drugi radostaj. U ovome hadisu kada je rečeno salatu ala waktiha namaz u njegovo vrijeme. Ima li nešto što ukazuje da je namaz u prvo vrijeme? Nema, nego namaz u njegovo vrijeme. Vrijeme podne, zna se kada počinje, zna se kada završava. I u tome periodu, periodu je šta vrijeme? Namaza. A nije ukazano ničim na prvo vrijeme namaza. No međutim, bilježe Ibn Huzeyme, Ibn Hibban, imam Tirmizi u predaju cijenio dobrom, a šeh Albani Ibn vjerodostojnom, da je poslanik Salama rekao es salatu li evvali vaktiha, namaz u njeno ili u njegovo prvo vrijeme namaz u njegovo prvo vrijeme. I nema sumnje da je namaz u prvo vrijeme bolji nego što je namaz u kasnijem vremenu. I općenito, braćo, cijeljene sestre, svi su ibadeti mu'mina bolji u prvo vrijeme osim sedam ibadeta. Sedam ibadeta bolje je sa njima kasniti. Kako kaže imame Sujuti u svom djelu Al-Šfahu al kaže Evolul vakti i ibadati eula ما عدا sebatin anal mustakri. Prvo vrijeme u ibadetima je bolje osim u sedam slučajeva. Slušaj, spomenuću ih. Spomenuću ih. Tako kaže imam sujuti. duha الضحى العيد فطر ثم ظهر حيث الإبراد سائق بالحر وطواف الحجيج ثم حلاق بعد حج ورمي يوم النحر Osim u sedam slučajeva. Duha, namaz, bajram namaz, davanje sadakatul fitra, podne namaz kada je vruće, obavljanje tawafu pade fade na hađu, brijanje glave i bacanje kamenčića. U ovih sedam slučajeva bolje je odgoditi ovaj ibadet i ne činiti ga u prvom vremenu. Da pojasnimo. Duha namaz počinje izlaskom sunca. Ali je to bolje odgoditi dok sunce ne oskoči. Za jedno koplje. Isto tako, bajram namaz. Pa se neće kajati odmah u prvom vremenu, nego bolje sačka da se da sunce oskoči. Izdvajanje sadakatul fitra počinje zalaskom sunca ili prve bajramske noći. Ali je bolje sačekati pa ga izdvojiti kada? Neposredno prije bajram namaza. Između sabaha i bajrama. Podne namaz, kada je vruće, može se klanjati u prvom vremenu. Ali ga je bolje odgoditi kada? Prema ikindiji. Pa ga je bolje odgoditi kada je vruće prema ikindiji. Tavaf, hađski, tavaf pada i brijanje glave za hađije i bacanje kamenčića počinje od ponoći, te Bajdanske noći. Ali ga je bolje odgoditi kada? Do jutra, do izlaska sunca. To je sedam ibadeta koje spominju islamski učenjaci, kod kojih je bolje da se odgodi da se odgode ti ibadeti da se ne čine u prvo vrijeme. U protivnom je svaki ibadet bolji u prvo, u njegovo prvo vrijeme. Došle su različite verzije ovih hadisa u kojima se spominje ponekad različit raspored ovih najboljih dijela. U ome hadisu je došao namaz ispred dobročinstva roditelja, a poslije dobročinstva je došao džihad. A u hadisu Ebu Hureyre došao je prvo iman, potom džihad, potom hađ mebrur. I u hadisu Ebu Zara došao je iman, potom džihad. A u hadisu Abdullaha ibn Omara kaže Ejul islam je koji je islam najbolji kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam, da nahraniš siromaha i da nazivaš selam onima koje znaš i onim, onima koje ne znaš. I došlo u hadisu Ebu Musa i Abdullah ibn Amra, koji je islam najbolji, kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme, onaj od čijeg su, od su nedjela mirni drugi muslimani. Takav islam je najbolji. I došlo u vjerodostojnom hadisu Osmana radijallahu ta'ala anhu, koga bileže Bukhara i drugi, kum men ta'allama al-Qur'ane wa 'allamahu. Najbolje od vas oni koji uče Kur'an ili se poučavaju Kur'anu i druge poučavaju njemu. I došli su drugi hadisi koji ukazuju znači na ovaj smisao. Neka ulema kada je govorila kako da se pomire ovi hadisi, jer ne može biti i ovo i ovo najbolje. Mora, nešto biti od toga. Pa su kazali odgovori poslanika sallallahu alaihi wasallam vezani su za čovjeka ili za ljude koji su pitali. Za ljude koji su pitali. Pa čovjek koji je hrabar, za njega najbolje šta? Čovjek koji ima puno imetka i para, najbolje za njega sadaka. I davali se odgovore. Čak ponekad se kaže, kada bi došao čovjek i zna se da nije dobročinitelj prema roditeljima i upitao poslanika s.a.v. koje je djelo najbolje, on bi rekao šta? Dobročinstvo prema roditeljima. Da ga podstakne na činjenje dotičnog djela, znajući, znači da, da je, što se tiče toga djela, na zavidom jeli, nivou. Ove hadise, znači, možemo pomiriti na, dva načina. Da kažemo da su vezani za različite ashabe koji su pitali, pa svaki bi dobio odgovor onako kako bi odgovaralo njegovom stanju i halu u kome se nalazi. I to dokazuju hadisom Ibn Abbasa u kome poslanik s.a.v. kaže hađ onome ko nije obavio hađ je bolje od 40 pohoda na Allahovom putu. A jedan pohod na Allahovom putu, onome ko se nije borio, a obavio je hađ bolje od 40 hađeva. Znači, shodno stanju čovjeka. No, međutim, ovaj hadis nije vjerodostan, ovaj hadis je dajiv. Biloži ga Memel Bezar i on je slab. I drugo tumačenje jeste da se ovim ne misli da je najbolje dijelo, nego da se misli od najboljih dijela. I ovo je tumačenje isto jako. Znači, kada je pitan poslanik sa što šta to spada među najbolja dijela, kaže, namaz u njegovo vrijeme, potom dobročinstvo rutinima, potom džihad na Allahom putu, imanu u Allaha potom džihad, potom hažme brun. Znači sve to od najboljih dijela. A ne mora se znači da su najbolja dijela. I dokaz za to je hadis kome poslanik sallallahu alejhi kaže hajrukum hajrukum li ehlihi. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. A jasno je da čovjek ne može biti najbolji u svakom pogledu ako je najbolji prema svojoj porodici. Dobar prema svojoj porodici ne može biti bolji, no međutim ne No međutim ne posti. Pije alkohol ne može biti najbolji. Ili je čovjek dobar prema svojoj porodici, a ogovara i dira u čast muslimana i napada muslimane, vrijeđa muslimane, ili radi protiv islama, islama i protiv muslimana. Ne može time znači biti nikako najbolji. Može doći do stepena do najgori. Misli se najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, ako učine ono što Allah traži od njih i klone se što im Allah zabranio. Znači tako bi bilo tumačenje jeli, hadisi. U ovome hadisu dadana je prednost dobročinstvu roditeljima nad džihadom, i on je jasan argument, znači, o vrijednosti dobročinstva. Da je vrijednije, znači, od, od džihada. A kazat ćemo, vidjet ćemo, znači, o kome se džihadu radi ovdje. A što se tiče dobročinstva prema roditeljima, ima raznih puteva i načina čovjek bude dobročinitelj svojim roditeljima. Da se prema njima lijepo ophodi i da čini ono što ih veseli i radosti, a ne ono što mrze i što preziru. I čak je poslanik s.a.v. ubrojao u dobročinstvo prema roditeljima da čovjek bude dobar prema prijateljima svoga roditelja nakon smrti, kako kaže u hadisu koga bilježima muslim, inne mine berri il birri en jesila rođulu ehle vudije bihi. Od najboljih dobročinstava je da se čovjek lijepo obhodi prema prijateljima svoga oca. Prema prijateljima svoga oca. Od pa se navodi da su govorili, nikada se nisam popeo na drugi sprat ili na krov kuće, a moji roditelji ispod mene. Nikada. Ispoštovanja prema njima nikada nije dozvolio da bude on iznad babe ili iznad majke. A drugo, kad su pitali da opiše oca i majku, kaže tako mi Allaha, kaže ja ne znam kako oni izgledaju. Nemam, kaže, snage da pogledam njima u lice iz poštovanja prema njima. Nikada, kaže, ne gledam im u lice, ne znam, kaže, kako moji roditelji izgledaju. Stalno je, kaže, moja glava pred njima oborena. Iz prema roditeljima. I tako mi Allaha, kada bi čovjeku ruke otpale i noge i jezik, pričajući dobra, dobre lijepe stvari i radeći dobra djela da se oduži svojim roditeljama, ne bi se odužio ni jedan mali dio koji su oni njemu činili dok je bio, dok je bio mali. A džihad se dijeli u dvije vrste. Imamo džihad koji je fardu ajnin, on je obave, obavezuje znači svakog muslimana pona osob koji je sposoban za borbu. I imamo fardu kifaje, a to je džihad koji je kolektivnog karaktera ako obavi tu obavezu dovoljan broj muslimana, tada spada grije sa ostalih. U protivnom, svi će biti griješni. Ali ga mora, znači, obaviti dovoljan broj muslimana. Došlo u jednom hadisu, koga spominje hidbu Edine Taberi, da je poslanik sa osanem pitan u hadisu Ibn Omera, koje je djelo najbolje da je rekao učenje Kur'ana u namazu. Kaže, potom koje je Allah poslaniče, kaže učenje Kur'ana mimo namaza. I rekao je onda poslanik sa najbolje od vaših dijela i najdraže Allahu je namaz, a potom istikpar i dova Allahu No, međutim, ovaj hadis nema ispravan lanac prenosilaca. Nakon spomenutog hadisa, Abdullah ibn Mas'ud kaže Haddeseni bihinna Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Pričao mi je o tome Allahov poslanik sallallahu Šta je na početku rekao Abdullah ibn Saud? Pitao sam Allahovog poslanika. Pa zbog čega nam onda na kraju kaže tako mi je pričao? Pa ti si nama spomenuo na početku da si pitao Allahu poslanika alejhi ve o tome, zašto na kraju kažeš pričao mi je Allahov poslanik ovim stvarima. Jednostavno ulema kaže ovdje da se potvrdi da se svaka šubha ili sumnja koja bi mogla da dođe kod nekoga da se izbije, da to Allahov poslanik nije tako rekao i da nije dao prednost namazu nad dobročinstvom i dobročinstvu nad džihadom. Da sam tražio više, on bi mi dao i dalje bi mi odgovarao. Ulema kaže ovo se može protumačiti na dva načina. Prvo, da sam tražio i dalje da sam pitao, a potom koje je djelo, a potom koje da bi mi šta odgovarao. I drugi način da sam ga pitao bilo koje drugo pitanje, opet bi mi odgovarao. Bilo ovo ili ovo. I ovome hadise je dokaz da je dozvoljeno pitati o onome što je najbolje. Da se pita nešto što je najbolje. Šta da čovjek uradi u datom momentu? Šta mu je najbolje? Šta je prioritet? Mogu raditi tri ili četiri djela, šta je prioritet? Pa da se pita znači za ono što je najbolje. I dokaz je u hadisu da je dozvoljeno čovjeku kada mu neko odgovori, pa ima potrebu za dodatnim pojašnjenjem da može upitati, znači, a šta nakon toga? S jedne strane, a s druge strane u hadisu je dokaz da čovjek koga neko ispitiva mora biti saburli sa ljudima. Mora biti saburli. Jer ljudi dosta puta kad pitaju ne znaju edeb pitanja, ne znaju etiku pitanja. Pitate i ne slušate šta odgovaraš. I onda te samo u sred pit, odgovora koga prekrije, kaže imam još jedno pitanje. Pa kažeš uživ živi bio nisam završio, sačekaj. Pa kaže hajde završi. Znači čovjek ne pazi ono što te pita kao da ga ne zanima odgovor. Pitanje kad se postavi braćo i kad se daje odgovor treba sačekati. Možda je na kraju odgovora tačka koja će te u razjasniti. A ti kada prekriješ čovjeka u pola, niti ti odgovorio i nakon toga ćeš otići i nekome da je taj i taj rekao tako i tako, rekao i to po svojim zaključcima i viđenjima, a u stvari to nisu njegove riječi, njegovo mišljenje. Ibn Usaymin, kad čitaš njegovu knjigu, on spomene hambelijski mesem I kaže, znači, treba tako i tako raditi. Sve ovdje argumente za potvrđivanje toga, mi znamo da Ibn semin šta? Hambelijski mezheb bili li slijedio, iako se nije sve podržao tog mezheba. Budući da je u Saudijskoj Arabiji zastupljen rolom hambelijski mes. I čitaj naudi argumente i tako treba i pojašnjavati propis kako treba šati, propis pojasni. I onda dole negdje na kraju, nakon dvije stranice, kaže, no međutim, kaže, ovo je slabije mišljenje. Kaže, ispravno je mišljenje to i to, pa spomene šta je ispravno mišljenje argumente. Ti koji bi čitao to da si počeo čitati, ti bi čitao red, dva, tri, kao jeste baš tako Ibnu Semin to zastupa i napišeš negdje i to je mišljenje Ibnu Semina. A nije to njegovo mišljenje. Tako i čovjek može nekad kazati stav, pojašnjavati, braniti neki stav, on međutim da kaže na kraju, ali ja se s tim ne slažem, jače mišljenje ovo i ovo. Pa ti nisi saslušao do kraja šta se kaže i nakon toga se pogrešno, pogrešno razumije a da ne govorimo kakav to pesad i kakav to nered izaziva nakon toga što se pogreša mišljenja i pogreša riječ prenesu ili što se pogrešno tumači. U svakom slučaju, ovo je za čovjek kada, mu neko, pita da bude sabudli sa ljudima, ali braće, ne može se drugačije vjera prenositi. Jer ako, ako mu jedan put grubo odgovoriš, nikada te više neću pitati. Otići pitati nekoga možda ko nije adekvatan da bude pitan. I u hadisu je dokaz, kada uzmem dugu verziju hadisa, da je namaz u prvo vrijeme bolji nego u drugim vremenima. Vezano za dotično vrijeme, znači. I u njemu je dokaz da je namaz najbolje djelo. I u hadisu je dokaz da je dobročinstvo prema roditeljima bolje od džihada, shodno šartovima koje smo spomenuli. Znači da bude džihad part kipaji, kada bude ajni. Kada je ajni, kada je obavezan svakoj osobi, pona osob, onda nema izbora. Međutim, ako je fard kifaji, da nisi ti obavezan pona osob kao musliman, već je obavezan time kolektiv muslimana, e onda ima drugi propis. ولتطلب كرم الممات لتوهب عز الحياة إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة السعادة والنجاة إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة والنجاة والنجاة والنجاة I u hadisu isto tako dokaz da čovjek treba gledati da uradi ono što je bolje, pa onda ono što je dobro. A nikako znači da zbog dobrog ostavi bolje, jer šeitan jedan od puteva i načina zavođenja čovjeka jeste da kaže nemoj učiniti to djelo, već učini ovo. Ponekad će te šeitan nagovara da učiš Kur'an ili da zikriš ili da doviš da bi ostavio time nešto što je bolje. Da bi ostavio time što je bolje. Nemoj ići na hađ ove godine, nego sjedi kod kuće i čitaj hadis. Čitanje hadisa veliki bereket u tome. I učenje Kur'ana, no međutim hađ je obaveza. Farz moraš ga obaviti. Pa onda šetan kada ne može čovjek odvesti u kufuru, nevjerstvo ili u bidate i tako dalje, u veliki grijeh ili mali grijeh, onda kaže čini ono što je manje vrijedno. Pa je, znači, dobro da čovjek poznaje deređe i etape dobrih dijela, tako da bi mogao uzeti ono što je bolje, jer čovjekov život je kratak, pa treba se, znači, truditi da uzima ono što je bolje, jer mi, kada bismo imali trgovca koji može prodavati, ima dvije vrste robe i prodaje jednu, zarađuje na njoj 10 dinara, a na drugo izrađuje dinar. I proda istu količinu. I dođe vlast i kaže ne možeš prodati nego jednu. I zaderi sebi šta hoćeš, samo jednu vrstu. I ona dobere onu koja vedi dinar. Šta bi kazao za tog trgovca? Ne zna trgovati. Ne zna trgovati. Tako isto i čovjek. Ima dobro djelo i ima bolje. Nemoj zbog dobrog ostaviti bolje. Molim Allah te barak i da nas pouči našoj vjeri, da nas uputi na pravi put, popravi naše stanje, stanje naših porodnica, popravi naša djela i da učinite učini teufiku da činimo ono što je najbolje. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ima pitanja vezane za hadis ili mimo toga? Da, u redu, razumio se. Što se tiče, znači, sutre, prvo čovjek treba uzeti sutru kad klanja i došli sa disut poslanika poslanika, sa naredba da se uzme sutra i ko hoće da pređe ispred tebe, da mu ne dozvoliš da mu šeitan, Kaže, bori se i ne daj mu da prođe. Gurni ga, znači ne daj da, tebi silu ne daj mu da prođe. I kada klanja čovjek treba stati tri podlaktice iza pregrade. Od prilike metar i Metar i treba da stane od preglede se udalji. Tako da kad učini seždu, da mjesto gdje pada glava, da do, se, da do pregrade bude podlaktica. Znači da bude nekih 50 cm. Tako je ispravno čovjek. A da na dvije podlaktice, na dužinu dvije podlaktice da pravi seždu. Tako da nije ispravno što neki kad čine seždu pružaju se napred, istegnu se koliko mogu. To nije ispravno. Poslanik sa osam kaže, i'tedilu fi suđud, umjereni budite kad činite seždu. Pa ne treba čovjek znači tako se isteza. Kada imaš tri podlaktice, znači do preglede, niko ne smije proći do tebe preglede, sprešiš mu. Iza pregleda neka prolazi. No međutim, ako čovjek klanja, a nema preglede, tada je on kriv. A onaj drugi može prolaziti nakon tri podlaktice. No međutim, mu je da to ne čini. Prećemo da to ne čini. Čak neka olema kaže može prolaziti na onoj udaljenosti na kojoj se ne smatra u običajnom pravu, do pravu jednog naroda je prošao ispred klanjača. Na primjer, klanjač klanja i ti prođeš ispred njega pet metara, daleko, šest metara. Niko neće od ljudi to suti, nisi prošao ispred klanjača, ti si jako daleko od njega. E kažu što se tiče toga, takav može prolaziti. Može tu prolaziti. U svakom slučaju, nakon tri podmornice što prođe, kako kaže Ibn Rušt i Ibn Baz i drugi, neće imati inša talagrija. grija. No, međutim, bolje mu je da izbjega koliko može. A to što on zastupa mišljenje, ako zastupa to mišljenje, onda zastupaj i sunnet, to ti je preče, jer to što zastupa što mišljenje nema nikakve osnove, a ti zastupaj i sunnet, pa sebi stavi pregradu i klanja prema pregradu, to ti je preče. Jesi. Jer tako kad bi čovjek klanjao u džamije poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kojim slučaju kad se zadesio na hodniku, ne bi smio onaj gore ni 200 metara njega da prođe što je pravi absurd. Tako znači da su na tri znači podlaktice, a nakon toga ne smeta, ali što se čovjek bolje udali, to je preče i to je bolje. Što se tiče kvarenja namaza, da li kvari namaz, ne kvari namaz, tu razružuje među lemom. Da li to kvari namaz? Ima da presjeca namaz, tako je došlo u hadisu. Jakta u sala, el himar, Magarac i pas i žena da presjetuju namaz. I ovdje se nama postavlja pitanje, a zašto žena sa magarcem i psom? Zašto ona? Ovdje nije spomenuta žena zbog poređenja. I nema veze sa poređenjem. Nego je ovdje spomenuta žena zato što može da izazove fitnet koja, kakav bi to namaz bio da ti, da i žena se šeta ispred tebe. A ti klanjaš, ti u namazu. Gdje ta, kakva skrušenost? Zbog toga da žena ne ide, znači da, su se ne desijeli fitnet, pa da čovjek ne odluta od namaza, Allah zakon može otići. A s druge strane, pas, dželakumullah, i magarac, zna se zbog, jeli, zbog i stanja tih životinja, ali ne bude zna zbog čega je to tako. Tako da da li presjeta, ne presjeta, neka olema koja kaže presjeta, kažu umanjiva vrijednost, a ne kvari namaz. Ma znači to mišljenje. Tako u svakom slučaju da je, a čovjek kada prolazi ispred žene, samo inša tela da nisu žene toliko povodljive koliko muškarci. Pitanje, salamu alaikum, neki za vrijeme hađa neće moći noćivati na mini, pošto to ne smatraju obaveznim. Ako kojim slučajem budem prisiljen da noćim na mini, jesam li dužan činiti iskup kanjem kurbana. Noćivanje na mini je po većini uleme, po džumhuru uleme, je obavezno, vađib i mora se noćivati na mini. I oni koji ne noćivaju na mini, oni odstupaju od jasnog sunneta po tom mezhebu, mezhebu a po drugim mezhebima je vađib, moraju. Tako da nikako ne mogu sad da ljudi, i još ne samo to, neki se izrugivaju, kaže ljudi gore, kaže, spavaju na kamenju, slomiše se gore, kaže, na kamenju spavaju. Pa ne spava se na kamenju, nego spavaju, znači, u šatorima, a i da spavaju na kamenju, čemu je problem? Što je problem? Pa Allahov poslanik sa spavao na kamenju. Niste vi bolje od Allahov poslanika, sallallahu alaihi I ako je on mogao pržiti na suncu, pržite se i vi. A ne pržite se, imate klima uređaj živi bil. Tako da znači da je noćivanje na mini obavezno, po ispravnom mišljenju, da je to važiv, i ko ostavi noćivanje na mini, jedan dio uleme kaže mora za svako večer zaklad po žrtvu. Svako večer što se ostavio od one tri večeri druge, što, ostaje čovjek nakon toga u danima tešrika, a ne ona prva, jel, ona, onaj prvi izlazak na minu osmog dana Zulhidžeta ili dana Teruje, on je sunnet, nije vađib, pa ko ostavi ove druge mora, tako da je čovjek dužan shodno mogućnostima da nastoji da iziđe. Da iziđe znači da boravi na minu I da mu ne bude opravdanje oni koji neće da izlaze na minu pod izgovorom da je to sunnet. Šta ako je sunnet? da Ebu Hanife dole i da vidi ljude koji kažu mi smo Hanefije i nećemo na milu. Ja se bojim da se Ebu Hanife sablje fatio. I bi svašta to bio. Ebu Hanife je bio žešći za sunnet, možda nego danas što su neki muslimani za farzu i za Tako ako je sunnet, jer kaže poslanik sa spominje hađ mebrur, hađ mebrur, kakav mebrur? Pa mebrur je taj baš u kome nije ostavljeno ništa od sunneta i u kome nema bidata, u kome nema ljuljanja na repatu. Nego znači da se obavi hađ kako ga je obavio poslanik sallallahu alihi wa Ako ostavi osnova je da je dužan da se iskupi, Allah najbolji zna. Poznato je da je u islamu zabranjeno crtanje likova, međutim čak i u islamskim udžbenicima imamo slike, pa čak i crteže likova, kako to pojasniti narodu, da je to zabranjeno kada u samim udžbenicima imamo kontradiktornosti o zabrani. Prvo, islamski udžbenici, gdje su pisani, gdje su koji je radio i tako dalje, Allah zna odakle su došli. Nisu oni argument. Argument s hadisi poslanika sallallahu sallam koji to zabranjuju. Pa je čovjeku dužan da objašnjava. Mi smo znači, kada vidimo neko zlo, dešava se u Saudijskoj Arabiji, prođete i čujete negdje da muzika svira. Kažemo, pa u Saudijskoj Arabiji svira muzika. To nije dokaz. Neka je Saudijska Arabija, neka je Meka i Medina. To nije dokaz. Dokaz su hadis koji brane muziku. I tako i crtanje likova i brojne druge stvari munkerati koji se pojavljuju, koje te užbenik je pravio znate da je dosta tih firmi koje rade da su komercijalne firme, bitno je da se proda, da je nešto lijepo, da je privlačno i tako dalje, a sve nekako pod u ambalaži islama i zapakovano nekako u ambalaži islamske literature. Tako da treba se pojašnjavati govoriti i da uvijek vraćamo se znači na sunnet poslanika sallallahu alejhi a to što rade ljudi što crtaju to ne može biti i neće biti argument. Jeste. Kada ni dozvoljeno klanjati za jednog šije te sufije, nije zabranjeno, nije dozvoljeno klanjati za njega, znači kada je zabranjeno za njega kada ima e, bidat koji ga izvodi iz vjere, koji ga čini kafirom, koji ga čini jel kafirom. Iako postoji razilaženje među islamskim učenjacima oko zabrane klanjanja za čovjeka koji ima bidate u, u akaidu. Ako ima bidate u fikhu, tu je manje razilaženje, tako da izrazita većina smatra da čovjek koji čini čak i velike grijehe može klanjati, jer ako je njegov namaz ispravan, ispravan, pona osob ispravno i da bude kao imam, da predvodi ljude. No međutim, ako mu namaz ne bi bio ispravan njemu samom, zbog njegovog kufra koga čini, onda ne može predvoditi ni drugi. A što tiče Akaida, tu je znači raziloženje poznato među lemom, ali treba se gledati da u mihrab ulaze ljudi koji su prvenstveno ehlu sunnet. Ehlu sunnet. Mi ne bismo dozvolili čovjeku da radi kod nas u firmi, čovjek ima čovjek firmu, ne zbog da radi čovjek koji ima pokvaren akaid, kod njega upirni dunjalučke poslove, ne trebaš mi ti uopće biti prisutan sa pokvarena kajdom. Pa kako ćeš ona dozvoliti čovjeku da te predvodi čovjek koji znači ima pogrešno ubjeđenje? Salamu alaikum wa wabarakatuh. Ako se uplati klanje kurbana, kada se zakolje, da li je potrebno uplati klanjati dva rekiata, ima li neki propis drugi vezan za kurban? Ne znam da ima nešto što ukazuje jasno vjerodostojno da se, da se kurbana nakon, da se dva rekiata nakon klanja kurbana salamu alaikum, da li je nositi stvari, jaknu ili cipele, ili nešto od odjevnih predmeta od sinjske kože. To je razilaženje poznato među lemom, kada se uštavi ta koža, da li, da li postaje čista, ispravno je mišljenje, ali ne zna da ne postaje čista, da se ne može nositi sinjske kože, što se tiče sinjske kože, dok druge postaju čiste. Selam, da li je tačno da je crvena boja šeitanska? Ne znam da ima nešto što jasno ukazuje, ali može biti šeitanska, da žena obuče crvenu boju da iziđe muškarce, onda je i boja šeitanska i lavnom Kako postupiti prema osobi koja ostavi jedan pars. Savjetovati je. Savjetovati osobu koja ostavi pars Govoriti, znači, o, namazu, o šta je namaz u islamu, kakve su kazne za one koji ostavi namaz. Pomijati hadise koji ukazuju na opasnost ostavljanja namaza. I da takav čovjek nema šta očekivati kod Allaha ono sudnjem danu. I spomenuti čovjeku šta misliš ostavio si jedan pars, klanjaš i jedan Šta misliš da u tom momentu Allah pošalje meleka? Dođe Azrail, jel, kaže kažu on je melek smrti, to je ispravno. Ime njegove je melek smrti, tako je Allah Žešona zbog Kur'ana. I dođe i uzme dušu u tome momentu. Kod Allaha dolaziš, pred Allaha te barak je dolaziš kao čovjek koji je ostavio namaz. Kao čovjek koji je ostavio namaz, jer čovjeku će biti zaprečačeno zadnjim djelima koja čini. I da čovjek dođe u takvom stanju, to je najveći musibet za njega što može biti na zemlji. Nema većeg musibeta od toga. Znači, pojašnjavati, govoriti, možda lažeš onda uputi osobu. Poštovani profesore, da li je ispravno želim da radi kao čistarca? Ne, ne miješa se s muškarcima, ali dakle čisti ima muža i nije u nuždi. Ako žena radi kao čistačica, a ne miješa se sa muškarcima i nema ništa što se kosi sa šerijatom, onda je dozvoljeno da radi. Ne možemo kazati da je zabranjeno. No međutim ima ovdje jedna druga stvar. Čovjek treba izbjegavati jer žena sama rad, izlazak iz kuće i odlazak i povratak i tako dalje, sam po sebi problematičan. Ako nije, naravno ako nije nuždi muž. I druga stvar, zbog čega da dozvoli svoje žene da on ide čist. Zašto naše žene uvijek moraju čistiti smrad koga pravi nevjernici? Zašto ako nisu nužde. Ako su nuždi pa žena mora raditi, molite Allaha ono da lakša je da pomogne. Međutim, ako nisu nuždi zbog čega, dozvoli svoje žene znači da čisti, da čisti, jer to je poniženje, to je poniženje za Allah Ispravno je da ljudi ostaju na kaburu dok mejice ne prekrije, znači kabur zemljom i nakon toga poslanik s.a.v. kaže dovite vašem bratu, on se sad ispituje nakon toga ide doba. Nije dužno da čovjek mora ostati. Ne moraš ti ostati širijatski, nisi griješan ako odeš. Ali nakon toga biva dova i to je najbitnije vrijeme za mejita. Nije za mejita bitno da li ćeš ga pratiti. Koliko mu je bitno tu sada da mu ako Bog da Allah koji u ustaša. Jer je to mjesto kada dolazi čovjek i biva pitan. I kaže, sada mu dovite, sada biva ispitivan. Tako da je lijepo čovjek dostan u ovom momentu i da dovi mejtu. Naravno, ono kako se radi u našim podnebljima, da hođa uči talkin i da dovi on i drugi viču amin, tako da je to nema osnove, nego ispravno da svako dovi zasebno za mejta. Tako kaže poslanik Sosad. Kaže, dovite sada vašem bratu, obliča sa sahabima, pa je on uzeo sam dovio i dovili su druge sahabi. Pa je I lijepo je čovjeku da ostane, ali u svakom slučaju, ako klanja samo dženazu, mislim da ima onu nagradu koja je došla u hadisu, jer poslanik sa osame kaže da ko klanja dženazu i ko prisustuje ukopu, dok se ne ukopa mejt, ima nagradu na dva kentara, kad je pitan šta je kaže kao eh, u hadisu od kaže manje od njih je kao brdo uhud, ima znači od, dobrih djela. Tako da inšala samo prekrivanjem zemlje da će dobiti tu nagradu. Međutim, najbolje da ostane da dovi, jer svako će od nas biti potreban i kako biti potreban te dove od drugih. Problem je u tome što ovaj naš narod nije znao, ne zna ovaj ni da klanja pa nauči, nauči znači i dove i svega toga nešto nauči. A najzad problem ovdje nije u narod, nego problem onima koji trebaju da objasne narod, da mu kažu ne moraš ti dobiti na arapskom jeziku, ovo nije namaz. Digni ruke i kaže gospodar moj oprosti mu, gospodar moj učvrsti ga, gospodaru moj učini ga od onih koji će odgovoriti na ovaj ispravan način, Gospodar moj oprosti njegove grijehe, odi ga u je ovaj kaže tu kaburu. Go, svojim riječima dobiti. Ne mora biti na arapskom jeziku, ali je problem što se taj dio drži zatvorenim jer od toga neko ima korist. Pa kad se taj krug otvori, onda ističe ono što neko sakuplja za sebe. U tome je problem. Tako da ljudi mogu dobiti, svoj, dobiti svojim riječima. Nisam te shvatio. To što ti učeni u našim većinima ne objašnjavaju da mogu na bosanski, znači na da dobiti umrlima, a kada oni, što većina naš naših ljudi kada odu na te dženaze, oni se razni da ne bi bili prisutni samo onome inci što se radi na medan, bi hodio na uče, naše bačke yes. sam sva odlaze, yes. Znači oni obroli koji ostaju dole u kaburu, oni su izdruženi, samo dalje da viće narod amin, ili možda Ti su pravi, jeste. Znači, nema mogućnosti da se pojasni istina. Nema mogućnosti da se pojasni istina i to je, svjedosimo tome na dženazama, da čovjek kada zatraži samo dvije minute da priča, hođa se sam okupa od znoja, od muke, kako će ti sad dozvoliti dvije minute da ti pričaš, jer to je fitnet među ljudima, da te govorim da ti govoriš ljudima propise, objašnjavaš i pojašnjavaš, taman da se od najbliže rodbine mejta i tako dalje. To je problem kojim, no međutim, ne smeta da mi poznajemo propise, i da govorimo i da nastavimo na dženazama, da promijenimo ono što možemo promijeniti. Jer sigurno čovjek može, i bilo je pala lau dženaza gdje su braća dođu znači dženaze i odabere se neko ko će klanjati dženazu, znači po sunnetu i tako dalje, pa da se postavi, ne možemo to promijeniti preko noći. To će ostati možda još desetinama godina, sigurno. Ali može se polako mijenjati i da namjesto bidata dolazi sunnet. Svakako nećemo znači gledati da napravimo zlo, pa da se poremeti ono hajda što ima, no međutim mora se govoriti, mora se pričati. da se ne razilazimo okupa ili da razilazimo Ja bih najvolio da možemo ostati sa našim narodom i činiti tako kad bi znali da to nešto promijeniti. Ali kad mi ostanemo sa našim narodom i dovijemo sa njima i bivamo kao oni, ni, kad će doći promjena? Znači mora se ukazati polako da to nešto nije u redu. Da to što se radi da ne odgovara islamskim propisima. Ili da postoje zabrane za to i tako dalje. Ali čovjek znači gledaj i važe. Gleda i važe. Bolje je da ode onda bolje da ode nakon dženaze same ako zna da će napraviti problem i tako dalje, nego da ostaje i dalje. Znači sve se gleda s odnos situacije i vremenu, ali braćo mi moramo govoriti. Polahko, lijepo, blago, ali moramo govoriti ljudima i pokazivati šta je vjera. Šta je došlo u sunetu poslanika sa osaneme i ne čemu poziva čak ako treba i hanetijski mezeb i tako dalje, a ne poziva takvim stvarima. Hadžija, što se tiče hodanja, Allah te nagradio svakim dobro Što se tiče hodanja po mezarima u obič, je zabranjeno. Nije dozvoljeno čovjek da uđe u mezar sa običom. Poslanik sa kada je vidio čovjeka da hoda u papućama, viknuo ga je ti, kaže ako imaš papuče, skini svoje papuče. To je mišljenje mama Ahmeda i argumenti koji govore o zabranama hodanja po mezarima u papućama su jaki. A većina uleme kaže da je dozvoljeno i koriste argumente koji ne mogu biti dokazi da sad ne ulazimo objašnjavanje svega toga. Uglavnom, ispravno je da hadisi brane ulazak u mezare. E sad mi imamo problem. vrijeme, a, snijeg, kiša, blato, kako to riješiti? Znači moramo, kad bi u mezarima bilo staze posebne za pješake koji mogu ići, inšala da ne bi smetao. Međutim, da se hoda preko mezara u obući ono što se radi, to, to je zabranjeno. To nije dozvoljeno. Ne općenito samo to. Općenito nije dozvoljeno čovjeku došla zabran se sjedi na mezaru i tako dalje da se gazi po mezaru o tome. Pa ovaj ispravno je mišljenje da čovjek treba kad dođe u mezare, ako već ne izuva cipele, onda da gleda gdje staje i kuda hoda, da znači ne, hoda po mezaru. alaikum. Da li je zabranjeno slušanje ilahija koje imaju muziku? Kako da objasnim djetetu? Kad dijete kaže ne možemo u muziku i ilahije ne možemo ništa. Slušanje ilahija sa muzikom nije dozvoljeno. Jer nije ovdje problem ilahija. Problem, problem, je, problem je muzika. Problem znači muzički instrument. Isto tako pjesma. Kada bi bila neka lijepa pjesma, borbena, pjesma i koja je sa muzikom. Kad bismo makli muziku, možemo slušati tu pjesmu, ne smeta. Znači u kojoj nema ništa da se vrijeđa, nema potvora, nema laži, nema vrijeđanja, nema izrada koje su širijetski zabranjeni i tako dalje. Ne smeta to slušati. Međutim, ovdje je problem znači muzika. Sami muzički instrument, to je problem. A pa bilo muzički instrument, kad bi bilo da mi ćemo ezan da uči uz muziku, kažemo to je zabranjeno. Kur'an da uči uz muziku, da kažemo, pretpostavimo to, ne možemo slušati učenje Kur'ana. Jer više nije problem učenje Kur'ana, nego je problem u čemu? U muzici. Tako da treba znači izbjegavati sve ilahije koje imaju ovaj muziku. Alhamdulillah, danas Allah dao ima i ilahija, mogu se i na stranicama, ovim forumima, sa interneta, možete skinuti sebi ilahija kakvi hoćete i kakvi zamislite, imate CD-eve posebne bez, bez muzike, plaho lijepi ilahija, tako dalje, ko već hoće da sluša, jeli, i tako dalje. A to objašnjavati, nalaziti zamjenu. Ne možemo djeti samo jedan put kazati, ne može. To ne može proći. Ali možemo polako zamjenu, mjesto ove stavite ovu, mjesto ove stavite ovu, i znači da se nadomjeste ilahije koje su bez muzike, da zamijene one koje su sa muzikom. Da li žena isto tako ne smije sjeći nokte prije klanja kurbana? Ne smije ako je ona ta koja prinosi žrtvu za sebe, s jedne strane, ako ona plaća i tako dalje, za nju vredi isti propis. Jer poslanik sa kaže, ko bude htio kurban da kolje, neka ne uzima u zadnjih, znači tih devet dana ili deset dana, kako se već kaže, od svoje kose i od svojih noktiju i od svoje kože. Pa ne čopa ovu kožu oko noktiju, što se obično radi, ili da se muškarac koji je primio istam, recimo, obreže i to nama navodi kao jedan od, mogućnosti, zato je kao je spomenuta koža. Jer čudno je nekima zašto je spomenuta koža, a došla je koža kod mama muslima u njegovom sahihu. Kosa, nok i koža. Tako da žena isto koja namjerava da kolje kurban i ona plaća kurban iz svoga imetka, ne smije to raditi. Međutim, ako babo, muž njen, plaća kurban i on ga kolje, onda je on dužan samo da to ne uzima od, od nokti, od kože i od kose, a porodica sva druga može. I žena i djeca, svi drugi mogu, imaju nagradu sa njim. Allahu da li poželjno, žena ako ona plaća kurban sama za sebe, da zakolje sama? Da li je poželjno ženi da ona zakolje sama kurban? jest. Umu Seleme je klala sama kurban. Umu Seleme je klala sama sobom kurban i lijepo je ženi da zakolje kurban i to je stav izrazite većine islamskih učenjaka, čak neki navode konsensus pravnika, da je ono što zakolje žena da je ispravno jest. Tako da žena isto. Iako možda to ne odgovara njenoj titri i prirodi, jer većina žena je plašljiva i strašljiva i tako dalje, našto to učina klanja. No, međutim, ako može sama sobom zaklati, ako se ne boji, ne smeta. Jer mi smo spominjali ovdje, braći, da kada čovjek sobom uradi to djelo, to povećava njegov iman. On osjeti da se je pokorio Allahu Đelešanu. On osjeti, znači, taj ibadet. Međutim, ti ga platiš i zakon njegov Palestini podijeli ga. Bez ga ti zaklao, i odnio i pa ga podijelio ga komšijama i ti, ga, i ti skuhao sebi ručak od toga i jeo, znaš da je to kurban. To povećava čovjekov iman. A to je cilj od toga, kako kaže Allah Žešanu, le je nal Allahe luhumuha, ola dimauha, ola je naluhu Allaha do Allaha neće doći, ni meso od tih žrtava, niti krv, ali će doći takva i vaša bogobojaznost. Mm -hmm. Ima znači razlike između klanja i ovaj, pileta i kokoši i e, ovce, tu je razlika vidna, tako da ako žena može, lijepo je da uradi, postupće kao što radila majka vjernika, a ako ne može, ako se boji, ne da ništa otala bilo ko da uradi, ali vrijede za nju znači propisi onoga koji kolje kurban shodno uzimanju od ovih stvari koje se spomenuli. ima Išao te ako zakolje sa bismilom i presjeći ono što treba presjede ispravno. Jer dijete može predvoditi namaz, dijete od 6 ili 7 godina čak može namaz predvoditi, to je ispravno mišljenje. Nisa je Budavuda, saba sa 6 ili 7 godina predvodio namaz. Tako isto je ovo ispravno će biti, međutim, mislim da je bolje da to uradi odrasla osoba. Da dijete gleda možda da se uči i tako dalje, pa kada bude jači, jer ne znam kakve to može posljedice imati samo dijete i tako dalje, možda sve to treba sagledati, pa... Dobro, djeca su radoznala, željna znači šta se dešava, a sad da se pusti djetetu možda da radi neke stvari, treba, s tim treba malo ovaj... Ponekad neke stvari, će djetetu dadnu ovaj, dadnu mu e, mogućnost samodopadanja, da Čak je ulema pogrdila da dijete koje je malo da iziđe drži predavanja. U arapskom svijetu poznato ima djece od 5-6 godina iziđe i priča hadise, istresa i ajete i riječi uleme, pjesništvo, poeziju, koji iz I drži predavanje. Pa je to ulema pogrdla. Kaže, to djece to izazove samodopadanje kod djeteta, uđb taj. Tako je djete mnoge stvari kad radi, znači povećava, možemo od ohlosti ga dovesti tako da je. Tako da, ne znam da ima nešto u šerijatu što ukazuje da su djeca shaba tako radili. Allahu gdje god da uplaćuješ ti koji, si vlasnik kurbana, koji si kupio kurban i daješ ga nema veze gdje se kolje, to vrijedi za tebe. To vrijedi za tebe, jasno. Sunet je da se braće kurban podijeli onako meso, znači svježe da se podijeli, zakolje podijeli se ljudima i svako sebi priprema hranu. To je sunet. Dok je kod akike sunet da pripremiš, da skuhaš ili da okreneš aražu, nije bitno, i da pozoveš ljude. Tako je kod akike. Jer akika ima znači povod svoj zbog čega je tako kod Dok je kurban, podjela. Tako je došlo u sunnetu. I to je najpreče tako da se uradi. Pa može kuhati ili peći, kako god hoće.